قانون د تاسو نه تاسو تاسو امين تاسو په دې کې مورونو موږ نه د څه date Bogatul spăl duhovnicesc pentru care fiecare creștin este chemat să se învățească de Sfânta Sfântească Liturghie. Pentru că Sfânt Sfinții Părinți ce ne a pregustat din dulceata slujbei, din darul Dumnezeu, dar mai ales din frumusețea Sfinței Liturghii și cine se roagă lui Dumnezeu să înțeleagă ceva din această mare viață taină, atunci viața devine ușoară pentru el. Ușoară nu doar că face necazuri de supărări, ci ușoară pentru că reduce aceste necazuri și supărări ușor către sfârșitul vieții lor fiecare în parte. Pentru că boala fundamentală a omenirii de la început și va fi până la sfârșit, nu este altceva decât mândria. Este acel păcat pentru care <clears throat> Adam a fost izbărit din rai. Este acel păcat pentru care toți părinții noștri a greșit, s-a depărtat de Dumnezeu și tot ce este departe de Dumnezeu este aproape de celălalt, de vrăjmaș, adică. Iată că Mântuitorul Iisus Hristos în Sfânta Evanghelie ne dezvăluie nouă tainele Împărăției Cerurilor și cuvintele vieții veșnice, cuvinte care sunt necesare pentru fiecare în parte, așa cum Sfinții Apostoli au înțeles că Mântuitor este Iisus Hristos, este Hristosul Unsului Dumnezeu, așa fiecare din noi în parte suntem chemați să înțelegem acest lucru și nimeni nu va putea înțelege acest lucru decât din darul Dumnezeu. Dar se pune întrebarea, oare cum să obțin eu, iată acest dar al lui Dumnezeu. Alții înaintea noastră și-au pus-o și l-au obținut. Și pentru noi nu este greu pentru noi să învățăm din învățătura, din înțelepciunea, din experiența celor care au fost înaintea noastră, adică a Sfinților Părinți, contemporani noi am putea, nou, am putea spune, pentru că Sfinții Părinți, încă de la început, care a fost în comuniune cu Mântuitorul Iisus Hristos Hristosul Dumnezeu, sunt în comuniune în continuare cu noi, iată din darul Dumnezeu care suntem creștini, creștini ortodoxi în Biserica Ortodoxă drept slăbitoare. Și iată că la acest o de duhovnicesc care dumneavoastră ați participat și împreună noi cu toții, ni se deschide nouă o frumoasă, un frumos război, am putea spune. Deși războiile de regulă sunt foarte urâte și neplăcute, iată este un război împotriva vrășmașului, adică urmează postul mare. Post mare care pentru fiecare din noi am putea spune că iată, vine o greutate, iar din nou trebuie să postez, iar din nou trebuie să mă șpovătesc, iar din nou trebuie să mă închid și așa mai departe. Acel om care gândește în felul acesta, într-adevăr, asta este. Să vedem, să mergem în istorie, să vedem oamenii care au fost drept credincioși și acceptau cu mare nerăbdare și bucuria Învierii Domnului, dar bucuria Apostolului. De ce spunem și bucuria Învierii Domnului? Bucuria ea înviere pentru că iată cât de frumoasă este învierea. Ce nu te bucură, dar gândiți-vă câte jertfă a fost acolo la înviere. Deci iată, pentru că înainte de înviere a fost cruce, a fost cuipări, a fost jocuri și ridicare pe Sfânta Cruce și răstignire. Suferință fizică, suferință pentru neamul omenesc. Eu pentru ce cine susmă dacă încep să țin un pic de post? Deși postul nu este o suferință. Postul este armă împotriva vrăjmașului. Postul este întărire, dacă vreți, și trupească și duhovnicească. Să nu, nu credeți dumneavoastră că cel care are 80-100 de kilograme, să nu se supere cineva, că nu vreau să jignesc pe mine, și mă jignesc pe mine însă, deci să nu se supere cineva, dar cel care are 100 de kg mai greu va posti și mai greu va aduce sarcina decât cel care are 50, 60, 70 de kg. Din ce cauză? Pentru că Dumnezeu a lăsat omului încă de la început ascultare. Dacă nu este ascultare, nu este binecuvântare. Dacă nu este binecuvântare, nu este mai departe mântuire. Pentru că nimic în viață nu este întâmplare, totul este binecuvântare ascultare de la Dumnezeu, dacă noi spunem, iată ce noroc a avut stare, sau ce noroc a avut Emanuel, nu este noroc, Orice este binecuvântarea de la Dumnezeu. Și dacă binecuvântarea de la Dumnezeu vine, atunci nu mai este nevoie de nimic. Această binecuvântare vine din, din grația dumnezeiască, din bunătatea dumnezeiască, dar iată vine și din voința omului, dacă omul o cere sau nu o cere o cere formal sau o cere cu interes sau o cere pentru mântuirea sufletului, sănătatea sa, pentru că întotdeauna ne avem voie să cerem mai mult decât împărăția celor. Căutați să împărăția celor și toate să vă rădăugă vouă. Asta ne spune Sfântul Apostol, Pavel. Ori dacă facem acest lucru, nu o puteam lui placa acolo. Dar să încercăm, iată mă străbesc, iată mă străbesc să-mi fac ca canonul mă trebuie să fac niște metale, niște închinăcină, să trebuie să mă obosesc să fiu la Sfânta de Sfântie, mă obosesc să stau cu picioare, mă obosesc să fac canon și așa mai departe. Iată și în felul acesta am pus care, după cum Dumnezeu l-a înțelepțit și a, și a ascultat de biserică, a ascultat de cu său. Dacă aude cineva că nu mănânci până la ora 4 după amiază sau poate o zi, două, trei și nu are credință, bineînțeles că nu este întreg la cap, nu este sănătos. Și dacă noi care știm ce înseamnă aceasta, adică nu că știm perfect, știm așa cum Dumnezeu a descoperit fiecăruia. Iată, Cine este mai avantajat? Cel care înțelege ce înseamnă viața, ce înseamnă traiul creștinesc, ortodox, sau cel care trăiește departe de biserică, departe de Dumnezeu, pentru că, cum spunea, la timpul acesta trânează păcatul. Păcatul și răutatea în este simplificată la ram de mare cinste. Dacă vorbești cu colegul, vorbești cu prietena, vorbești cu cine, N-ai fost aseară la distracție? Păi înseamnă că nu știi pentru ce trăiești. N-ai fost aseară, că ai fost la biserică. Ești înapoiat în, și așa mai departe, în ce fel de fel de de biserică din acestea pe care omul se rușinează. Mă duc și eu să fiu în rând cu lumea. Dar lumea nu e în rând cu Dumnezeu, că să ne spun spun Sfinții Apostoli, Sfinții Părinți, dacă eram în rând cu lumea, nu eram urmașa lui Hristos, Sfântul, era de cel Mare, dacă, nu era, dacă era cu lumea, nu era cu Hristos. Deci asta, cu cine trebuie să fim noi mai bine? Cu cine, pe cine alegem noi? Să fim cu lumea sau cu Hristos? Deci asta, fraților creștini, cum spuneam, cât avem noi de învățat, cât avem noi de povățit și alții, dacă vreți să povățiți și pe celălalt, mai ales cu exemplu personal, pentru că Sfânta Evanghelie de astăzi ce exemplu personal dă? Și că să, dacă nu vei ierta pe cel de lângă tine, nici Dumnezeu nu te va ierta pe tine. Sau Sfânta Evanghelie de ieri, după ce vorbește de mântuire, ne dă cea mai frumoasă, cea mai simplă, cea mai corectă, cea mai înălțătoare rugăciune care Mântuitorul Iisus Hristos a învățat în lume. Tatăl nostru, nu credeți că altceva. Deci nu intră în alte filozofii. Deci asta este să și face la Dumnezeu, ca și cel care nu știe carte, tatăl nu știe, nu așa? Și cel care are făcute facultăți, iată, ne întrebăm, știe tatăl nostru, ne trebuie că știe. Deci asta este o egalitate și pentru celălalt și pentru celălalt. Iată Dumnezeu din bunătate, din, din mila sa de fiecăruia cedă, mântuirea, îi spune să ducă o viață curată creștinească, Că nu aveți nevoie de lume. Nu ce spune lumea, ce spune cartea, ce spune Sfânta Evanghelie. Pentru că o de a Sfânta Evanghelie face mai mult decât toată literatura omenească de la timpul acesta și care a fost până acum din toată istoria omenirii. Din ce cauză? Pentru că Sfânta Evanghelie ne povățuiește pe noi pentru viață curată creștinească când o zi se va sfârși. Toate filozofiile pătrâne se dărâmă toate, toată gândirea păgânească care propagă păcatul și închinarea la idole, Dumnezeu se va dărâma. Ce va rămâne? Va rămâne credința în Hristos care e dărâne, ai devenit și orice iară spune biserica nu, nu va găbi. Din ce cauză? Pentru că are cel la căpătâi Sfânta Evanghelie. Are pe capul care ne-a adus Sfânta Evanghelie, Mântuitorul Iisus Hristos. Are învățătura Sfinților Părinți, are o a Sfântului Apostol și curajul lor care l-a primit și a primit Duhul Sfânt, au întâlnit cu, cu darul Duhului Sfânt și au mers în lume și au creștinat lumea. Din ce cauza au creștinat lumea? Din cauza mândriei, nu din cauza unui mare smerenie, pentru că unii ajungeau că aia să-i facă Dumnezei să țină lor, să i facă statui. Nu, noi suntem oameni simpli, oameni săpători și căroși, fără înțelat, doamne, înțelat, Paracel te înțelea, pus pe noi să vă folosim, la fel și noi, fratele Sfântii, să ne înțelam la Dumnezeu, la Mântuitorul Iisus Hristos, de acolo să ne vine dar, și tăria fiecare creștin în parte. Și am să vă dau un exemplu legat de post. îi spunea medicul că nu se știe, e bolnavă, mai născută încă 5-6 copii și a născut în sfârșit cu, cu ceasă de la medie, de la lume, hai de bine, dar că tu să naști cu câți copii, cum se zice, știți mai bine să vă spun eu acum. Și după ce a născut, i-a spus medicul să bea lapte, imediat o să moară. Ea fiind creștină ortodoxă, învățată de biserica noastră, nu a voie să bea lapte acolo în spital. Bineînțeles, deci veniți-vă în spitalul unde este de dea mâncare. Și spunea că nu prea intra de la cap, nu prea indusă cu mintea, cum spunem noi, că îl vedem pe unul care se închină. Adică nu spunem noi, hai să nu înțelegem cum spune lumea. Și vine acasă și atunci acasă ea avea un pogositor, un ieromonat bătrân, avea circa 78 de ani, care la rândul său era bolnav și bătrân și cu toate neputințele pe capul său. Și spune, părinte, mi-a spus medic, m-a spus acolo, dai blagoslovenie, iată la Dumnezeu blagoslovenie. Și nu te alinezi cu blagoslovenie. Să mănânci lapte. Și asta e parte frumoasă a spus. Femeie, nu pot să-ți dau voie, hai să strâmbi, la blagoslovenie, cum se spune viața noastră creștinească, ortodoxă. Nu pot să-ți dau să bei lapte, că dacă bei lapte, ce să te duci? Păi mor dacă nu, nu mănânci lapte. Păi dacă lapte și mor, ce faci? Am dat un exemplu cu lapte, putea să fie ceva mai grav. Și atunci, dacă mori, înseamnă că nădăjduiești să nu trăiești. Că doar toți murim într-o zi. Iar dacă, dacă trăiești, dacă mori, să mă slavă te, te distruzi, deci te pierzi. Deci asta ce înseamnă postul. Și la ora actuală, are de să ani, în vârstă, bineînțeles că nu mănâncă de atunci, sau bine, și până atunci, dar vreau să vă spun, am dat exemplu acesta, în ce înseamnă tăria și credința în viitorul Iisus. În ascultare pe ea. Deci această acuzare care sunt intimat fiecare din noi, împătrăți ca fiecăruia să facă acuzare de cine? De cel mai mare după el, în ierarhia aceea, nu mă refer neapărat la, la ierarhia bisericească, deși și asta intră într-o acuzare perfectă, la fel. Mă refer la noi creștini de rând. Păi de cine s-a spus eu? Că s-a spus de mama dacă sunt copil, de tata, tata și mama s-a spus de unul de altul. Copiii și ascult de părinți, părinții de duhovnic, duhovnicul de biserică, de, și așa mai departe, de artereu, de episcopul care conduce locul, să zic că iată sunt darul Dumnezeu, <clears throat> este cu adevărat mila lui Dumnezeu că să nu, dacă, așa cum spuneam în Hristos, dacă mulți din strămoșii voștri spunea la, la, la Sfinții Apostoli, ar fi dorit să prindă timpul acela. Care timpul? Timpul când Mântuitorul era pe pământ le spunea la evrei, la farisei, la saduchei, nu înțelegeau. De ce nu înțelegeau? E mândrie. Nu vrea să se plece. Ce timpul să prindem? La fel noi să mulțumim lui Dumnezeu și poate nu suntem prezenți sau prin timpurile când de libertate, este bine cu binecuvântarea în acest pământ. Numai să ascult, să mă duc să-l întreb ce să fac. Să nu la Sfânta Liturghie. Iată. Și cum spuneam de ascultare, merge mai departe. Deci, Episcopul la rândul său nici nu este, nici el nu este liber. A spus și de cine? De mitropolit. Mitropolit de Sfântul Sinod. Și iată și Sfântul Sinod de cine? De învățătura Sfinților Părinți. Pentru că de aceea, de-a lungul istoriei și a din ea ascultare, s-au depărtat de, de, de învățătura Sfinților Părinți și acum propagă credințe uh, uh, catolice sau sectante și așa mai departe. E bine, suntem prea cu toți cu adevărat, suntem creștini cu toții, suntem oameni cu toții schiți la țara lui Dumnezeu. Avem voie să ne rugăm pentru toți, toți toată omenia să vină la adevăr, dar dacă nu-i venită la adevăr, dacă este de altă, de altă credință, dacă un catolic sau sectan, n-ai voie să-i schimbi el, n-ai voie să împărtășești cu el, n-ai voie să împărtășești credința lui. Pentru că dacă împărtășești credința lui, și dacă și vine asta să mă închin cu el. Păi dacă el se închină la care tot se închide dacă nu ține post, la care tot dacă nu crede în taina comunii? la care tot se închide dacă nu crede în tainele bisericii. Deci asta te unești tot în timp la erezii, erezia care este cea mai cumplită, cel mai cumplit păcat. Deci asta, fraților creștini, dacă vrem să ne interesim înainte de a intra în postul mare, să încercăm să ne facem datoria care datorii o știți, fiecare din noi ce să face, fiecare din noi are o relație personală cu Mântuitorul Iisus Hristos, cu Maica Domnului, cu Sfântul la care nu e fost și așa mai departe. Fiecare să facă, facă metanie câte vrea la Sfântul respectiv, ca câte dame și dacă am cu mai multe, niciodată nu voi greși. Eu nu fac într-o mândrie, nu vede nimeni în camera mea acolo cât, cât mă închid sau ce fac eu acolo, cât plâng, sau cât nu plâng, sau cât gaut și povesti și mă distrez și de acolo, iată ce mare sunt eu și în felul acesta biserica s-a dus de restul de-a lungul istoriei. Mântuitorul Iisus Hristos nu și-a mâna de pe omul binecuvântat care este sub ascultare. Ce înseamnă ascultare? Înseamnă protecție duhovnicească. Înseamnă protecție de la Dumnezeu în momentul când omul este sub blagoslovenia bisericii a, a credinței, a celui mai mare, atunci el nu are cum să greșească, este, este este protejat de mila lui Dumnezeu. Dacă noi suntem apărați de Dumnezeu, cine să ne mai poată să face nouă rău? Deci să încercăm, iată, înainte de a începe în post, de a intra în post, să ne pregătim. Nu să ne pregătim, cum spunea cineva, să, să mâncăm, să spargă și pe burtă. Nu. Și să, să fim creștini, să fim oameni cuvincioși, poți să mănânci, să bagi în tine cât ai vrea, peste două zile mai ai să cufară sau peste zi. Și este omul care are una cuvință, care a păstrat acest lucru, care și-a făcut rugăciunele, care încearcă să se hrănească duhovnicește, să hrănească sufletul său și, cum spuneam, iar de nou ascultarea și bine în minte de aceea cu Sfântul Dumnezeu Târnicul, care mult de răutate s-a dus și l-a părit la mai mare domnicești ai timpului, arterei, microfonist era. Iată, se face el mare, cuvios și stă pe stâlp acolo. Și atunci la trimis, acel la trimis îi spune să vină, îl cheamă, nu știu ce, om mare și domnicesc. Și a spus, dacă va veni, să nu-l lasă vină, să rămână acolo. Și atunci îi spune, părinte, uite, îi cheamă și lumea ta, și să plece. Deci asta se înseamnă ascultarea. Și nu rămâne în continuare acolo. Deci asta el trecea din darul lui Dumnezeu, din mina lui Dumnezeu. El nu se mândrea ca să stătea acolo. El se chinuia, se chinuia pentru ce? Pentru păcatele nici pentru păcatele fiecare în parte, că nu este om să nu fie păcătos, să că știu că la ce timpul acesta tot de la păcând, tot de la necredință, ce păcate ai tu? N-ai niciun păcat. Bine că nu dai în cap la nimeni, nu, nu ai făcut niciun rău, ce să mai... Și așa mai departe. Deci fiecare din noi înțelegem ce înseamnă ascultare, înțelegem ce înseamnă înțelepciune și înseamnă și înseamnă și o bocheală și așa mai departe. Și înțelegem mai ales, ascultăm din Biserica Ortodoxă adevărată, Biserica care, este dacă Dumnezeu ne propovădește nouă Părăția Sfântului și mântuirea. Tot astăzi, Mântuitorul Iisus Hristos închide prunc, prunc la 40 de zile și închide la textul unde este întâmpinat de dreptul Sirion, om bătrân, de peste 260 de ani, pentru că în asta s-a auzit, eu nu sunt în stare să vă călcuiesc de ce a rămas Sfântul, uh, Sfântul Simeon acesta atât de bătrân, pentru că spune că a citit în carte și acolo când a văzut că scrie că Fecioara va lua în frunte și va, și va naște, nu l a înțeles. Și a șters de câteva ori când el călcuia Sfânta Scriptură dintr-o limbă în alta. Și atunci, iată, Dumnezeu i-a dat vârstă înaintată ca să vadă că ursul Domnului, Mântuitorul tot acolo era prorocitarea femeie în vârstă de peste 80 de ani rămasă de totul său, pentru că șapte ani a stat cu totul său, după care a rămas. Era uh, Ana, fata lui Panuil, din neamul Așer, în Vechiul Testament. Și iată, toți spunea cuvintează, toți laudă pe pruncul Mântuitorului Hristos, care avea să izbăvească neamul omenesc care avea să restaureze pe oameni. Așa cum un tată vine de departe și vede casa distrusă, cu atât mai mult, am dat exemplu ca să ne înțelegem, și din nou se ține și încearcă să restaureze familia, familia ta, bineînțeles. Iată un viitorul Iisus Hristos restaurează omenirea, o restaurează din, din, din, din, din gheara vrășnașului, din gheara morții, și ne face nouă cale bătătorită către mântuire. Nu-i cere nimănui, n-a spus Hristos la nimeni, că moare acum pentru, pentru credință. Dacă va veni timp, așa cum spune la botez, dacă va fi și nevoie, să moare cu dragoste pentru credință, pentru Hristos. Iată, suntem chemați să facem cât de cât puțin pentru cei pentru fiecare de noi, pentru cei de lângă noi, pentru cei care vor să înțeleagă, vor să s-au deschis urechile, pentru că urechea se poate deschide, a lăsat Dumnezeu această binecuvântare pe la vorbit până la capăt. Pentru fiecare om există o șansă, o șansă a mântuirii, dar este un timp pentru șansa. Șansa s-ar putea să se închide într-o zi. Lasă ca un timp. Vino mai la biserică, că este libertate. Lasă că biserica nu pleacă de acolo. Nu vă spun cocoși, vă spun realități. Nu e cazul să spune cine și cum. Nu spune să spune așa ceva. Biserica nu pleacă de acolo. Și într-adevăr, biserica a rămas nu a plecat, dar omul a plecat, nu mai este. Când vorbești cu el, nu poate. De ce? Ori e bolnav, ori nu are putare, ori a plecat mintea și așa mai departe. Deci asta care este șansa. Șansa este atunci când, când sunt sănătos, când sunt în deplinătatea funcțiilor mentale, când poți gândi, pentru că ori gândesc cu spre sus, ori cu sensibilitate. Nu am putut, foarte bine, iar nu am putut, dar în un moment dat, cum spune în carte, că dacă a treia duminică omul lipsește de la Sfânta Liturghie, să se peștească numele din cartea vieții. Ce înseamnă asta? Iată cât de bun este Dumnezeu. Poate noi am putea cataloga imediat, dar să vină în fiecare zi, să vină la câte și noaptea, să-i ce soții, să te Iată, nu e așa. Iată câtă bunătate la Dumnezeu. Dacă a treia duminică, pentru că ce se întâmplă mai departe, dacă El nu vine, eu un și, eu un semn de întrebare. Înseamnă că nu vrea să vină, înseamnă că nu, nu înțelege nimic sau nu vrea să înțeleagă. Nu se roagă lui Dumnezeu să înțeleagă ceva. Pentru că nu există om să se roage lui Dumnezeu să nu-i deschidă mintea, aceea slobodnicească, aceea face care se vede material, pentru că Sufletul nu se vede, îngerul nu se vede, Dumnezeu nu se vede. Și să a fiecare de sufletul se vede cu rugăciune. Cu rugăciune care nu se vede, dar se simte. Deci avem, omul nu este suflet curat sau tul curat. Deci, simplu. Deci este ori, este sufletul rugat cu trupul. În momentul în care sufletul a părăsit acest trup care o viață ce tine să facă ceva, atunci du-te cu el, la aruncă în pământ, hai păi în mormântare, pe zrecele că începe să miroasă tot. Deci asta, acum este primită și spovedarea, și oboteala și așa mai departe. Acum când trupul parcă se îndeamnă să mănânci mai mult, să te trăiesc mai mult, să dansezi mai mult, să faci ce spune lumea că mi-e rușine, dacă nu mă vede omul, cum de sunt, nu pot eu ca să îmi las barul sau un sat cu un scrie. Îmi lasă ca un pic de muzică acolo și nu o fac, sau nu merg pe stradă și nu fac cum să mă vadă urca cu cea bani și întreb. Mă apăr de muzică acolo, m-am închinat și eu. Deci asta, aici este, aici este binecuvântarea lui Dumnezeu, aici este cerința omului interioară care o dă către Dumnezeu, care o cere de la Dumnezeu, dar Dumnezeu îi de toate. Și mai ales cere la Dumnezeu mântuirea pentru noastre Că lui este bine slava cinica, veci, amin. 13. Și poți ușor.